Բարև սիրելի փոքրիկներ եւ մայրիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա հոկտեմբերի 31-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր եւս մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք անշուշտ հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարի բոլոր թողարկումները։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրն էր երիտասարդ մայրիկ եւ ուսուցչուհի Վարդիթեր Ջալավյանը, ում հետ խոսեցինք շատ հետաքրքիր հարցերի շուրջ։ Շոպենհաուերը ասել է. «Յուրաքանչյուր երեխա ինչ որ չափով հանճար է, եւ յուրաքանչյուր հանճար ինչ որ չափով երեխա»։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել մեր թողարկմանը, մեզ հետ շատ հետաքրքիր է։ Մանկությունը մարդու զարգացման կարևորագույն փուլերից է։ Կյանքի հենց այս շրջանում անփոխարինելի է թատրոնի դերը։ Այսօր երեխաներին մատուցվում է ժամանցի ու գիտելիքի մեծ տեսականի՝ արվեստ, սպորտ, համակարգչային խաղեր, զանազան զվարճանքներ եւ այլն։ Թատրոնն այսօր շքերթում կարծես մղվել է երկրորդ պլան։ Մինչդեռ այն երեխայի համար պետք է լինի կյանքի դպրոց, հոգեվոր եւ մշակութային ասպարեզ, տեղեկատվության աղբյուր։ Թատրոնն ունի կախարդական ազդեցություն, այն կարողանում է երջանկացնել մարդկանց։ Այն երեխաների հոգիները կարողանում է լցնել դրական հույզերով, դաստիարակել բարի ոգով, չէ որ թատրոններում ներկայացումների ժամանակ միշտ հաղթում են բարին։ Թատրոնով հատկապես տպավորվում են նախադպրոցական տարիքի երեխաները։ Նրանք ամբողջովին տրվում են զգացմունքներին, փորձելով նմանվել բարի հերոսին կամ հերոսուհուն։ Թատրոնն օգնում է նաև զարգացնել երեխայի բարապաշարը։ Երեխան տեսնելով բեմում տիրող բազմաշերտ մթնոլորտը, փորձում է վերարտադրել ու հնարավորինս պատկերավոր ներկայացնել իր մտերիմներին։ Խոսել թատրոնի դրական ազդեցության մասին կարելի անverջ, բայց ավելի լավ է խոսելու փոխարեն երեխային թեկուզ մեկ անգամ տանել թատրոն ու սեփական օրինակով համոզել, թե ինչ դրական ազդեցություն ունենում այն երեխայի վրա։ 20-րդ դարի առաջին քառորդին պրոֆեսիոնալ տեխնիկային թատրոններ են ստեղծվել մանուկների ու մեծերի համար։ Տեխնիկային արվեստն ակտուալ է նաև այսօր։ Տեխնիկները խաղացնում են երկու դերասան տեխնիկավարներ, հիմնականում 4 սեղանակով՝ մատներով, թելերով, ձողերով եւ ստվերապատկերներով։ Մատներով խաղացվող տեխնիկը դերասանը հագցնում է մատներին եւ խաղացնում վարագուրի հետևում, որի վրա էլ երևում է նրա ստվերապատկերը։ Թելերով խաղացվող տեխնիկները կոչվում են մարիոնետներ, Դերասանի ձեռքում 2, 3, 4 խաչաձև փայտիկներն են, որոնք թելելով ամրացված են տիկնիկի գլխին, ուսերին, արմունկներին եւ ծնկներին։ Դերասանը ձգում է թելերը կամ պտտում փայտիկները, եւ տիկնիկը քայլում է թափահարում ձեռքերը, շարժում գլուխը նույնիսկ բարում։ Ձողերով տիկնիկը դերասանը պահում է իր գլխավերևում եւ վարակուրի հետևից նրան խաղացնում այնպես, ինչպես մատներին հագցրած տիկնիկին։ Հանդիսականները սովորաբար չեն տեսնում ձողերը, որովհետև դրանք ծածված են տիկնիկի հագուստներով։ Սվերապատկերի համար նախատեսված տիկնիկները տափակ են 15 սանտիմետրից մինչև մարդահասակ եւ ավելի մեծության։ Խաղացվում են հատուկ շյուղերի օգնությամբ լուսավորված էկրանին ցուցադրվում են դրանց տվերապատկերները։ Ցավալային տեխնիկները օգտագործում են նաև մուլտիպլիկացիոն կինոյում, հերոստատեսության գեղարվեստական եւ էստրադային տեխնիկային ծրագրերում։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Սիրելի ռադիոլսոներ, երևի կրայեցիք, որ այսօր խոսելու ենք հենց տեխնիկային թատրոնի մասին։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկացնենք օրվա հյուրին։ Մեր զրուցակիցն է Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնորեն դերասանուհի Աշխեն Հարությունյանը։ Աշխեն նախ շնորհակալություն հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Նախ անդրադառնանք տեխնիկային թատրոնի պատմությանը, երբ է այն ձևավորվել, ինչ հիմքի վրա եւ ովքեր են այսօրվա դերասանները։ Ձեզ ենք շնորհակալ հրավիրելու համար։ Դեռևս 1994 թվականից հետպատերազմյան Շուշիում մի խումբ մարդիկ եկան Ռոբերտ Աղաջանյանի գլխավորությամբ եւ Շուշիի այն ժամանակ դեռևս Արամ Մանուկյան վարժարանում տեխնիկային թատերախում ստեղծեցին։ Հենց վարժարանի աշակերտներն էլ տեխնիկավարներն էին, բայց շատ շուտով նույնիսկ 94 թվականին նույնիսկ անվանակոչվեց այդ թատերախումբը Երևան Մանարյանի անունը գրեց, բայց շատ շուտով Ռոբերտ Աղաջանյանը երևի կենցաղային պայմաններ թատրոններից դրթված հեռացավ Գորիս եւ այդ թատրոնը գազմալուծվեց։ Սակայն թատրոնում Կարտիկին Կարինեն, Կարինե Մաղաքյանը, ով որոշեց շարունակել խումբը, նոր խումբ հավաքեց եւ սկսեց Ռոբերտ Աղաջանյանի թողաստիկնիկներով պարապել երեխաների հետ։ Այդ երեխաների մեջ էի նաեւ ես եւ այսպես Երվանդ Մանարյանի անունը գրող տեխնիկային թատրոնը վերածնվեց։ 2000 թվականին Փարքոպատիվ Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Վլադիմիր Կասյանի, Վլադիմիր Կասյանի ջանքերով թատրոնը պետական կարգավիճակ ստացավ։ Մինչև 2007 թվականը, 2007 թվականին էլ Շուշիում գործող 3 թատրոնները միաձուլվեցին՝ Տեխնիկային թատրոնը, Շուշիում գործում էր այն ժամանակ նաև դրամատիկ թատրոն եւ մանկապատանեկան թատրոն։ Այդ 3 թատրոնները միաձուլվեցին եւ առաջացավ Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը։ Հիմա Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնը այդ 3 ուղություններն էլ փորձում է իր մեջ պահպանել։ Բեմադրում է եւ տեխնիկային ներկայացումներ, եւ դրամատիկ ներկայացումներ եւ մանկապատանեկան ներկայացումներ։ Իսկ ովքեր են այսօրվա դերասանները։ Այսօրվա դերասանները դեռևս 94 թվականից փոքր տարիքում եղած այն երեխաներն են, որոնք մեծացել են, որոնք թատերական ինստիտուտ են ավարտել եւ հիմա աշխատում են թատրոնում, ընդ որում առաջատար դերասաններ են։ Դրանցից մեկը Նվեր Ղարաբեկյանն է 94 թվականից ինքը տեխնիկայինում էր եւ այս բոլոր փուլերը Նվերը անցել է Փաստորեն թատրոնի հետ։ Աշխատակիցներից են նաեւ դրամատիկ թատրոնի դերասանները եւ իհարկե մանկապատանեկան թատրոնի դերասանները։ Բնականաբար խաղացանկում առավել շատ երեխաներին հետաքրքրող գործեր են։ Այնուհանդերձ ինչ սկզբունքով եք ընտրում դրանք։ Նոր ներկայացումները մենք աշխատում ենք այնպիսի թեմաներ ընտրել, որոնք որ արդիական են երեխաների համար օտար չեն, օտարոտի չեն։ Հիմնականում աշխատում ենք, եթե դասական որևէ հեքիաթ ենք բեմադրում, աշխատում ենք հայկական լինի, մեր հայ հեքիաթասացներից լինի ունենք Թումանյանի գործերից երկու հեքիաթ ունենք բեմադրած, իսկ եթե որևէ նոր բան ենք ուզում անել, ապա փորձում ենք անպայմանորեն արդիական թեմաներ ընտրել։ Բոլորովին վերջերս բեմադրեցինք Վիլյամ Սարոյանի Հայ մուկը պատմվածքի հիման վրա Լիլիթ Մկրչյանի Հայ մուկը բեմական իրականացումը։ Շատ լավ հրաշալի ներկայացում էր։ Այո, արդիական թեմայով, այնտեղ գաղափարը փոքր ազգ լինելով, փոքր լինելով, այնտեղ հերոսը Մուկ է, որը որ շատ փոքր է, բայց քանի որ կամք ուներ, քանի որ չէր ուզում օծն իրեն կուլտա, ինքը պայքարեց եւ հաղթեց օծին։ Սա իր մեջ շատ մեծ խորհուրդ ունի։ Մենք էլ հեքիաթի վերջում անպայման երեխաների հետ զրույց ենք ունենում եւ բացատրում ենք։ Մենք էլ տեսեք փոքր ազգ ենք, չէ՞, բայց եթե կամք ունենանք, եթե կամքի ուժ ունենանք, ոչ մի խոշոր պետություն, այո, չի կարող մեզ սկուլ տալ։ Հենց հիմա ընթանում են փորձերը մեր տունը տեխնիկային ներկայացման վրա իմիջալյուց պատմվածքը դարձյալ Լիլիթ Մկրտչյանինն է, PS-ը այդ պատմվածքի հիման վրա արել է Էդգար Թաթիկյանը, բեմադրությունն անում է Գոհար Թաթիկյանը։ Ներկայացումը մակրության մասին է, թե ինչպես պետք է մակուր պահել շրջակա միջավայրը, ինչպես մեկ մակրասեր կենթանի կարող է վարակել մակրասիրությամբ բոլորին եւ ստիպել նրանց, որպեսզի հետևեն իրեն շրջակայքին, տարածքին ու մակուր մնան։ Թատրոնը ոչ միայն փոքրիկների, այլ նաև մեծերի համար արվեստի տաճար է։ Ունի ինչպես ճանաչողական, այնպես էլ գեղագիտական առանձնահատկություններ։ Որն է ձեր Շուշիի մկտիկնիկային թատրոնի առաքելությունը այս հարցում։ Ես կուզենայի հիմա խոսել, մի քիչ կուզենայի շեղվել հարցից, կուզենայի խոսել եւ դրամատիկ եւ տեխնիկային թատրոնների մասին, եթե թույլ կտաք, ապա կպատասխանել ձեր հարցին։ Մենք շատ գոհ ու երջանիկ ենք, որ գուցե նաեւ դա մեր ձեռքբերումն է, գուցե թե հիմա ստեղծվել է այնպիսի մտնոլորտ, այնպիսի միջավայր, որ երեխաները հետաքրքրվում են տեխնիկային թատրոնով, ծնողներն իրենց երեխաներին բերում են տեխնիկային թատրոն։ Պատկերացրեք Շուշիում տեխնիկային դահլիճի բացումից հետո հիմա Ստեփանակերտից շատ ու շատ դպրոցներից զանգում են, մեզ հետ ներկայացում են պայմանավորվում, երեխաներին բերում են եւ էքսկուրսիա Շուշիում եւ նաեւ տեխնիկային ներկայացում դիտելու։ Շատ ու շատ առաջարկներ ենք ստանում տեխնիկային ներկայացումների ցուցադրության համար։ Դրա համար մենք շատ գոհ ու երջանիկ ենք։ Բայց ունենք այսպիսի խնդիր Արդեն երկար տարիները Արցախում նկատվում է մեծերի, մեծահասակների, երիտասարդների, ավելի տարեց մարդկանց հետաքրքրությունը կարծես թե կորել է դրամատիկ թատրոնի նկատմամբ։ Ինչքան որ մենք հաջողությամբ մեծ դահլիճներ ենք ունենում տեխնիկային ներկայացումների ցուցադրության ժամանակ, այդքան դժվարությամբ կարողանում ենք դրա հակառակ պատկերներ դրամատիկ թատրոնում։ Դժվարությամբ ենք կարողանում դահլիճ հավաքել եւ այստեղ խնդիրը նույնիսկ այստեղ ֆինանսական խնդիր չէ, որովհետեւ մենք տեսնելով որ գումարով չեն գալիս, շատ հաճախ հնարավորություն ենք ընձեռնում, որ որպեսի անվճար կան։ Անվճարի դեպքում պատկերացրեք նույնիսկ չեն գալիս։ Այստեղ խնդիրը նաև ներկայացման որակի մեջ չէ։ Մենք ունենք հրաշալի ներկայացումներ, ունենք Սարոյանի հեյովկա այդտեղ ներկայացումը, Սարոյանն ինքնին խոսուն է, Սարոյանի ներկայացումը չգալու չդիտել, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է։ Այսինքն սերը հանդիսատեսի մոտ դեպի թատրոնը կարծես թե մի քիչ պակասել է։ Չգիտեմ դա նոր տեխնոլոգիաների հետ է կապված, չգիտեմ մարդկանց զբաղվածության հետ է կապված գուցե, բայց սա մեծ խնդիր է եւ այս խնդրի շուրջ պետք է անպայմանորեն մտածել եւ պետք է փորձել լրացնել այս բացը անպայմանորեն։ Նախ տեխնիկային ներկայացումների համար տեխնիկային ներկայացումները չեն կարող միայն երեխաների մեջ գեղագիտական ճաշակ զարգացնել։ Տեխնիկային ներկայացումը նախ եւ առաջ դասի արակչական բնույթ է կրում։ Նա պետք է դպրոցի հետ միասին օղական դիսանա, որպեսզի երեխաները սկսեն ճանաչել շրջակա միջավայրը ու նաեւ դասի արակվեն տեխնիկայինով եւ տեխնիկային թատրոն հաճախելով է որ երեխան հետագայում կսիրի նաեւ թատրոնը, կսիրի նաեւ դասական երաժշտությունը։ Մեր բոլոր ներկայացումները մենք Քանի որ Արցախում միակն ենք, համենայն դեպս պետական մակարդակով միակն ենք, մենք պատահական թեմաներ աշխատում ենք չբեմադրել աշխատում ենք խոսել հիմնականում, չէ որ թատրոնը հարցեր է առաջադրում։ Հարցերի պատասխանները երեխաներն հետագայում ներկայացումը դիտելուց հետո իրենք իրենց մեջ գտնելու են, բայց թատրոնը պարտավոր է արդիական հարցեր առաջադրել, խնդիրներ մատնանշել, որ երեխան գնա, մտածի եւ եզրահանգման գա։ Մեր ներկայացումները աշխատում ենք խիստ արդիական լինի, եւ եթե այդ արդիականն էլ համընկնում է հայ հեքիաթասացների, հայ դրամատուրգների խոսքի հետ հրաշալի է լինում։ Իհարկե։ Հաճախ է քյուրընկալվում երեխաների մոտ եւ ինչպես է նրանք ընդունում տեխնիկայի ներկայացումները։ Հրաշալի են ընդունում երեխաները տեխնիկայի ներկայացումները, Մինչև 2014 թվականը հիմնականում մենք էինք շատ ակտիվ կերպով հյուրախաղերի էինք գնում, հիմնականում մենք էինք գնում երեխաների մոտ։ Հիմա աշխատում ենք երեխաներին բերել տեխնիկային թատրոն ու հատկապես Շուշի բերել։ Եվ ես արդեն վերևում նշեցի, դա մեզ մոտ Փարք Աստծո ստացվել է, ստացվում է, հուսանք աստիճանաբար հետագայում կամ ռապնդենք եւ գուցե թե մեխանիզմի նման մի բան ստեղծվի, որ երեխաները բոլոր շրջաններից հնարավորություն ունենան գան Շուշի, Շուշիի տեխնիկային դահլիճում ներկայացում ունենան։ Դա Աստված։ Եղել է դեպք, որ երեխայի ցանկությամբ պատրաստ եք հաջորդ ներկայացումը։ Դեռևս չի եղել, բայց լավ միտք է։ Չնայած մենք աշխատում ենք, ուրشادիր ենք լինում երեխային ինչն է հուզում, ինչն է հետաքրքիր իրեն, բայց այսպես որ անմիջականորեն երեխան որևէ հարց բարձրաձայնի մենք այդ հարցի վրա կենտրոնանանք դեռևս չի եղել, ոչ։ Աշխեն, ես գիտեմ, որ ձեր թատրոնը վերջերս ներկայացումներով հանդես է եկել Արցախի մի շարք բնակավայրերում։ Դուք նաև եղել եք Կովսականում։ Դա առաջին շրջայցն էր, թե հերթականը։ Արցախի բոլոր շրջաններում մենք աշխատում ենք հյուրախաղերի մեկնել, ներկայացումներ ցուցադրել, կոնկրետ Կովսականում մեկ անգամ ենք եղել։ Այն էլ պետպատվերի շրջանակներում, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ շատ հետաքրքիր հանդիսատես է կոպ փոքր քաղաք է, բնակիչները շատ քիչ են։ Մենք այնտեղ ելույթ ունեցանք, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ դահլիճ իրենք չունեին եւ եթե չեմ սխալվում, ելույթ ունեցանք շորջ վարչակազմի նիստերի դահլիճում։ Երեխաները չեք պատկերացնի, թե ինչպես ինչպես սիրով էին նայում մեր ներկայացումը։ Երեխաները դրա կարոտը ունեն։ Ես կուզենայի խոսել մի հարցի շուրջ։ Մենք իհարկե, քանի որ թատրոնը իր անձնական մեքենան չունի, տրանսպորտ չունենք, մենք սովորաբար վարձում ենք մեքենան եւ այդ առումով բարեգործական ներկայացումներ ծայրամասային շրջաններում չենք կարողանում գնալ, որովհետեւ դա ֆինանսի հետ է կապված։ Իհարկե Սովորաբար աշխատում ենք հովանավոր գտնել եւ հովանավորի միջոցով այդպես ներկայացումներ ունենալ խոսքս եւ Խարվաճարի մասին է եւ Քաշաթաղի գյուղերի մասին է եւ շատ ուրախ կլինենք, եթե առաջարկություններ ստանանք որևէ մեկից, որը կհովանա մեքենայի հարցում միայն մեքենա մեզ տրամադրի ու մենք գնանք ծայրամասային գյուղերում ներկայացումներ ցուցադրենք։ Չէ որ հենց ավելի շատ ծայրամասային գյուղերում սահմանամերձ գյուղերում ապրող երեխաները այդ ամենի կարիք ունեն։ Աշխեն դու եւ տեխնիկավար ես եւ ֆունկցիոնավորող, որ դերն է քեզ ավելի հոգեհարազատ։ Կարող ես ներկայացնել մի հատված։ Հիմա չեմ կենտրոնանա որևէ հատված կերպարից ներկայացնելու համար, ասեմ, որ երեխաների հետ աշխատելու ցանկացած տարբերակը ինձ համար ես սիրում եմ աշխատել երեխաների հետ, եւ տեխնիկավարությունը ինձ համար հաճելի է հենց նրա համար, որ երեխաների հետ եմ աշխատում եւ երեխաների հետ կապված ցանկացած բան ես հաճույքով եմ անում։ Առաջիկա ինչ ծրագրեր ունեք երեխաների համար արժևում նոր տարի է։ Մենք ունենք թատրոն ունի դրամատիկ ներկայացում, ամանորա դրամատիկ ներկայացում։ Դեկտեմբերի երկրորդ կեսից սկսած մենք պետք է արդեն ակտիվ կերպով այդ ներկայացումը ցուցադրենք։ Նաև ես արդեն նշեցի, մենք պատրաստում ենք նոր տեխնիկային ներկայացում մեր տունը վերնագրով, նաև նոյեմբերի վերջին կցուցադրենք առաջնախաղը կլինի մեր տունը ներկայացման, մինչև դեկտեմբերի սկիզբ այդ ներկայացումը մի քանի անգամ կխաղանք երեխաների համար ապա ամանորա ներկայացումը կցուցադրենք եւ դրանով կավարտենք 2016 թվականը։ Իսկ թե ինչ կլինի 17 թվականին, մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ կպատմենք։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր ու հաճելի հարցազրույցի համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ Շուշի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոնի տնորեն դերասանուհի Աշխեն Հարությունյանը։ Կարճամիտներ, ես ձեզ առաջարկում եմ գալ ինձ հետ աղյուս կրել եւ մի մեծ տուն կառուցենք երեքիս համար։ Ինչ խելոքն է, ուզում եմ ես աշխատեցնել։ Հա, Հա։ Մենք առանց տնակի էլ մեզ շատ լավ են գզգում, չենի։ Իհարկե, մեր ինչին է պետք աղյուսը։ Բերթենք կառուցում ինչ է։ Տնակ էլի, այնքան որ անձրևը չկա, թե։ Չնուփնուփ։ Ահա, տնակ որ ուզենանք, ծառերի ճյուղերից ու տախտակներից էլ կկարողանանք պատրաստել։ Իսկ դրա համար ժամանակ շատ կա։ Երկու մեխ էլի, կխփենք Եվ վերջ, տնակը պատրաստ է։ Նով, նույնիսկ մեղի կարիքեր չկա։ Մի երկու խտից ծղոտ կբերեք, կկապենք իրար եւ վերջ, տնակը պատրաստ է։ <laughs> Իսկ եթե գայլը գա։ Բան ասեց, գալիս է թող գա։ Ես կնստեմ իմ ծղոտե տնակի մեջ, տեսնեմ ինձ ինչ պիտի անի։ Մինչև նա ծղոտը չուտի, ինձ ուտել չի կարողանա։ Ճիշտ է բայց բոլորն էլ գիտեն, որ գայլը խոտակեր չի եւ ծղոտոտել չի կարողանա։ Ես էլ ես էլ կնստեմ իմ տախտակե տնակի մեջ։ Բոլոր երեխաներն էլ գիտեն, որ աշխարի երեսին չկա դուք աշխարհի ամենակարճամիտ խոզուկներն եք, ավելի անմիտ խոզուկներ, քան դուք եք, ոչ ոք, ոչ միտեղ, երբեք չի տեսել։ Դուք դեռ այստեղ եք։ Ինչու տուն չեք գնացել, հա? Ա, ուզում եք տեսնել, թե ես ինչ եմ անելու։ Շատ ճիշտ եք անում։ Մեծերի փորձը պետք է ուսումնասիրել։ Սովորել, սովորել, սովորել ասել է մոռացված Լենինը։ Եթե դուք իմ փորձը չուսումնասիրեք, չեք կարող ձեզանից թույլերին ճնշել եւ նրանց կուլ տալ։ Դուք խոզուկներին տեսել եք։ Նրանք իրոք թխլիկ թմբլիկ բաներ են դարձել, չէ՞։ Ուրեմն ճիշտ ժամանակն է նրանց ուտելու։ Հիմա դուք կտեսնեիք, թե ես այդ ինչ հաճույքով եմ անում։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք Մայրիկիս երգը Յանա Հովանիսյանի կատարմամբ։ Եվ մայրիկը սինձաս Գիտության մոլորակն է եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ փոքրիկների հետ մեզ լսելու։ Պարզվել է, որ ալերգիկ երեխաները ավելի վատ են սովորում դպրոցում։ Ալերգիկ ռենիտը կարող է լուրջ ազդեցություն ունենալ երեխայի կյանքի որակի ու նույնիսկ նրա ակադեմիական առաջադիմության վրա։ Ըստ Մեծ Բրիտանիայում անցկացված հետազոտության արդյունքների, ալերգիկ ռենիտով տարապող երեխաները 40% հավանականությամբ քննություններին 1 միավորով ցածր գնահատական կստանան, քան ալերգիայով չտարապող նրանց հասակակիցները։ Դրա պատճառը մասնագետի խոսքով པարզ է։ Քննությունը սովորաբար ամրանն է լինում, երբ օթը լի է ալերգիաներով, իսկ ալերգիայով տարապող երեխաների համար, որոնց տանջում են հարբուխն ու քորը, քթի մեջ ու աչքերում շատ բարդ է լինում կենտրոնանալ դասերի ժամանակ։ Դրա հետևանքով նրանք ավելի ցածր գնահատականներ են ստանում քան կարող են ստանալ ու նրանց ակադեմիական առաջադիմությունը նկատելիորեն նվազում է։ Ալերգիան, ինչպես նշել է մասնագետը, կարող է լրացուցիչ ֆինանսական բեռ ստեղծել նաև երեխայի ծնողների համար, որոնք ստիպված կլինեն կրկնուսույց վարձել նրա բաց թողած դասերը լրացնելու համար։ Ավելին, եթե ալերգիայով տարապող երեխան սխալ բուժում ստանա, նրա առաջադիմության նվազման հավանականությունը 40%-ից 70%-ի կբարձրանա։ Եթե երեխային տանջում է հարբուխը, որը նման է ալերգիկ հարբուխի, խորհուրդ է տալիս դիմել տրվել մասնագետի կամ էլ հատուկ թեստ անցնել, որը կարող է հաստատել կամ հերքել հարբուխի ալերգիկ ծագումը։ Նման թեստի հիման վրա մասնագետը կարող է նշանակել բուժում, որը կօգնի հաղթարել ալերգիա ախտանիշները։ Չնավազեցնելով երեխայի ուշադիր լինելու ու կենտրոնանալու ունակությունը, ինչը հաստատ դրականորեն կազդի նրա առաջադիմության վրա։ Հայրերի տրամադրությունը ուժեղ ազդում է երեխաների վրա։ Ամերիկացի գիտնականները ողջել են, թե ինչ հսկայական դեր է կատարում հոր վարքագիծը երեխայի վարքագծի վրա։ Նախորդ հետազոտությունները ստիպում են ենթադրել, որ հայրերը ոչ մի ուղղակի ազդեցություն չեն թողնում երեխաների զարգացման վրա, այլ պարզապես ֆոն են ստեղծում ընտանիքում, իսկ անմիջապես ազդեցություն միայն մայրերն են թողնում։ Սակայն հաջողվել է ապացուցել, որ դա բոլորովին էլ այդպես չէ, հայրերը ուղղակիորեն ազդում են երեխայի կյանքի բոլոր ասպեկտների վրա, թե կարճաժամկետ, թե երկարաժամկետ հեռանկարում, հայտնել է հետազոտության հեղինակներից մեկը։ Նման եզրակացության են հանգել գիտնականները դիտարկելով 730 ընտանիքների ու այնտեղ մեծացող երեխաների։ Հետազոտողները ողջել են, որ սթրեսն ու դեպրեսիան հանգեցնում են մտավոր ու խոսքի զարգացման արգելակմանը 2-ից 3 տարեկան երեխաների մոտ։ Հորվատ դրամատրությունը հատկապես վատ է անդրադառնում տղա բանաների զարգացման վրա, որոնք դրա պատճառով սկսում են ավելի ուշ խոսել։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ մայրերն ու հայրերն ընդհանուր առմամբ նույնատեսակ ազդեցություն ունեն նախադպրոցական տարիքի երեխաների վրա, սակայն հայրերի ազդեցությունն այդ իմաստով ավելի երկարաժամկետ է։ Հոր դեպրեսիան այն ժամանակահատվածում, երբ երեխան 2-ից 3 տարեկան է, կարող է հանգեցնել նրան, որ արդեն 9-ից 10 տարեկանում երեխան ավելի վատ կտիրապետի իրեն ու դժվարությամբ կշփվի հասակակիցների հետ մոն մշտական վատ տրամադրությունը նման ազդեցություն չի թողնում։ Հետազոտողները ենթադրել են, որ հայրերը, որոնք ստրեսի կամ դեպրեսիայի մեջ են, ավելի քիչ են ուշադրություն դարձնում երեխաներին, ինչի հետևանքով նրանց զարգացումը դանդաղում է ու վարքագծային խնդիրներ են սկսվում։ Դուք շատ կարևոր եք ձեր երեխաների համար, պես որ հոգ տարեք ինքներդ ձեր մասին։ Այդ կապակցությամբ բոլոր հայրերին է դիմել հետազոտության առաջատար հեղինակ Տամեշա Հերվուդը։ Հայրերը չպետք է մտածեն, որ եթե իրենք օգնության կարիք ունեն, ուրեմն դրանից իրենց առնականությունը դժում է։ Ինչպես խնամել երեխայի մաշկը։ Նորածիների հարթ եւ քնքուշ մաշկը շատ գեղեցիկ է։ Երեխայի կյանքի առաջին տարվա ընթացքում մաշկը բարբերաբար փոխվում է, ուստի ծնողները պետք է իմանան, թե ինչպես հոգալ նրա մասին։ Լողացնելը Նույնիսկ եթե երեխան սիրում է լողանալ քնելուց առաջ, հիշեք, որ ամբողջովին նրան պետք է լողացնել ոչ ավելի հաճախ, քան շաբաթը երկու անգամ։ Մնացած ժամանակ բավարար է սրբել երեխայի մաշկը տակդիրի տակ եւ ցալքերի մեջ։ Լողացնելու համար ընտրեք փափուկ միջոցներ, որոնք չեն գրգռում աչքերը եւ չեն առաջացնում մաշկի չորություն մի օգտվեք օճառից եւ այն միջոցներից, որոնք շատ փրփուր են առաջացնում։ Լողացնելուց առաջ ստուգեք ջրի ջերմաստիճանը ձեռքի ներքին կողմով։ Լողանալիս ոչ մի վարքյան երեխային մի թողեք մենակ։ Արև Հետևեք, որ երեխան արևի տակ շատ չգտնվի։ Զբոսանքի ժամանակ երեխայի գլխին պետք է գլխարկ լինի եւ երկար թևքով հագուստ։ Բացի դրանից երեխայի մաշկին կսեք արևապաշտպան միջոց, պաշտպանության գործոնը 15-ից ոչ պակաս։ Մինչև 6 ամիս երեխաներին արևապաշտպան միջոցը պետք է կսել մաշկի միայն բաց տարածքներին։ Աշխատեք չզբոսնել երեխայի հետ ժամը 12-ից 16-ը, երբ արևն առավել ակտիվ է։ Տակդիր Տակդրի տակ մաշկը շատ նուրբ է եւ մշտապես գտնվում է խոնավ վիճակում։ Ոստի այն հակված է գրգռման գրգռումից խուսափելու համար պետք է այն մշակել եւ հաճախ փոխել տակդիրը։ Մաշկը պետք է մշակել առանց հոտի եւ առանց սպիրտի, խոնավ անձերոցիկներով։ Մի մոռացեք տակդիրի համար հատուկ քսուկի մասին։ Այն պարունակում է ցինկի օքսիդ կամ վազելին, որոնք պաշտպանում են մաշկը։ Հնարավորինս թույլ տվեք երեխային հանգստանալ տակդիրից։ Լվասկ Երբ տանը հայտնվում է երեխա, անհրաժեշտ է օգտագործել ամենաանվնաս միջոցները։ Լվացքի համար օգտագործեք առանց բուրավետիչների եւ ներկանյութերի միջոցներ, չէ որ երեխան հպվում է ոչ միայն իր, այլև ծնողների հագուստին։ Ոչ մի դեպքում մի գնեք սպիտակեղենի կոնդիցիոներ։ Խոնավացում Նորածնի մաշկը, ինչպես որ ծնողների մաշկը խոնավացման կարիք ունի։ Լողանալուց հետո երեխայի մաշկին քսեք փապկացնող միջոց։ Հաճախ խոնավացումը պահանջվում է այն դեպքում, երբ երեխայի մաշկը չոր է, ինչպես նաև տարված սուրտ եղանակին։ Երեխաների համար մի օգտագործեք լոսյոններ, դրանք կարող են գրգռել մաշկը։ Ալերգիկները կարող են երեխաների մոտ սննդային ալերգիա առաջացնել։ Երեխայի կյանքի առաջին տարում հակաբակտերիալ բուժումը կարող է սննդային ալերգիայի պատճառ դառնալ։ Նման եզրակացության են հանգել Հարավային Կարոլինայի համասարանի գիտնականները իրենց նոր հետազոտության արդյունքում։ Նրանք երեխաների մոտ սննդային ալերգիա ավելի քան 1500 դեպք են գրանցել եւ գործնականում 6000 առանց դրա։ Հետազոտության արդյունքները մատնանշում են, որ պոտենցիալ կապ գոյություն ունի փոքր տարիքի երեխաների համար հակաբիոտիկների նշանակման եւ երեխաների մոտ սննդային ալերգիա ախտորոշման աճի միջև։ Այն երեխաները, որոնց կյանքի առաջին տարվա ընթացքում հակաբիոտիկներ են նշանակել, ավելի հաճախ են սննդային ալերգիա ախտորոշում ունեցել, քան նրանք, ում դրանք չեն նշանակել։ Գիտական աշխատանքի հիմք է դարձել նախորդ հետազոտությունները, որոնք ցույց են տվել, որ աղիների նորմալ միկրոֆլորան էական նշանակություն ունի օտարածին սպիտակուցների հանդեպ, ինչպիսին սննդամթերքն է օրգանիզմի հանդուրժողականության զարգացման համար։ Հաշվի առնելով հետազոտության արդյունքները, գիտնականները եզրակացրել են, որ հակաբիոտիկները հաճախ սխալ են նշանակում վիրուսային վարակների բուժման համար։ Հետազոտողները կարծում են, որ բժիշկները պետք է զգույշ լինեն հակաբիոտիկներ նշանակելիս։ ինչու է վտանգավոր եղունգներ կրծելը։ Եղունգներ կրծելու սովորությունը այսօր տարածված է աշխարհի տարբեր երկրներում, չնայած այս սովորությունը ամենևին էլ անվնաս չէ, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Ամերիկացի փորձագետները պատմել են այն մասին, թե ինչու է այս սովորությունը վտանգավոր ու ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել եղունգների արտաքին տեսքի վատացումից բացի։ Ստամոքսի խնդիրներ։ Մեր եղունգների տակ օրվա ընթացքում հավաքվում են մեծ քանակությամբ վնասակար միկրոօրգանիզմներ, որոնք երկար ժամանակ կարող են պահպանել իրեն կենսունակությունը։ Այսպիսով եղունգը գրծող մարդը ինքն էլ չնկատելով մեծ քանակությամբ վիրուսներ ու բակտերիաներ է կուլ տալիս, որոնք հայտնվելով ստամոքսում ու աղիներում կարող են մի շարք ինֆեկցիոն հիվանդություններ ու առողջական այլ խնդիրներ առաջացնել։ Եղունգների ինֆեկցիա Եղունգներ կրծելը իդեալական մուտք է ապահովում ինֆեկցիաների համար, Ատամներով մարդն իրեն միկրովնասվածքներ է պատճառում, վնասելով եղունգների շուրջի եւ մաշկը, որտեղից էլ հենց ներթափանցում է ինֆեկցիաները։ Այդ ձևով վնասված եղունգները խոցելի են, օրինակ, սնկային ինֆեկցիաների հանդեպ։ Եղունգի բնի ոչնչացումը։ Եղունգի բունը համարվում է зерքերի ու եղունգների արտաքին գրավչության ցուցանիշներից մեկը, ու դա հատկապես արդարացի է կանանց վերաբերյալ։ Կրծած եղունգները դժվար թե որևէ մեկին դուր գան։ Մասնագետները հիշեցնում են, որ եղունգ կրծելու սովորությունը շատ կայուն է ու դրանից բարդ է ազատվել, նույնիսկ մեծ ցանկության դեպքում։ Ահա թե ինչու ոչ մի ամոթալի բան չկա հոգեբանին դիմելու այդ հարցում մասնագիտական օգնություն ստանալու հարցում։ Սիրելի մայրիկներ, իսկ դուք գիտեք, որ օրթոպեդիկ բարձերը փոքրիկների համար վտանգավոր են։ Ավելու ավելի մեծ թվով ծնողներ են բավական մեծ գումարներ ծախսում մասնագիտացված օրթոպեդիկ բարձեր գնելու համար, կանխարգելու նորածիների հարթագլխությունը։ Արտադրողները պնդում են, որ այդ բարձերի միջոցով ծնողները կարող են փոքրիկներին պաշտպանել հարթագլխության համախտանիշից։ Սակայն փորձագետները պնդում են, որ այն անվտանգ չէ։ Այդպիսի բարձերի օգտագործումը կարող է սպառնալ երեխայի կյանքի։ Առաջին 6 ամիսներին փոքրիկներն ընդհանրապես բարձ չպետք է օգտագործեն եւ քնեն մեջքի վրա։ Այդ տարիքի երեխաները նաև վերմակի կամ խաղալիքների անհրաժեշտություն չունեն։ Գնի այդպիսի պայմաններն էականորեն կրճատում են մանկական հանկարծակի մահվան վտանգը, քանի որ նրան զերծ են պահում խեղդվելու կամ գերտականալու սպառնալիքից։ Մինչդեռ երեխաների մոտ 20%-ի մոտ հարթագլխություն է առաջանում, քանի որ նրանց գանգը դեռ լրիվ չի ամրացել։ Հենց դա էլ ծնողներին վախեցնում է, որոնք գումար են ծախսում օրթոպեդիկ բարձեր գնելու համար։ Փորձագետները նախազգուշացնում են, որ ծնողներն իրենց երեխաներին վտանգ են ենթարկում, երբ հանդեսում են երեխայի քունը կազմակերպելու մասին բժիշկների խորհուրդները։ Աշնանային գունախ եւ բարձր տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից ձ տառը։ Ջեր մարտածիլ զմրանը ձմեր ու կոմե ղամրանը ձկների չլսվող ձայնն է ծտարով Ձորերով վազող ձիերը ծտարով են քո ձեռքերը եւ ձավան ու ձեջն են նույնպես ծտարով Ձիծերնակն ու ծիացանը եւ ամեղ հասած ծիրանը ծտարով են այս բարերը դու երբեք մի մոռացիր Ավերի ածած ծվերը, կենցանու փոքրիկ ձակերը, ձիքը եւ ամուրեզը տարը ձգված Բայց շիշիր նաեւ ծտարը, ծտարով էր ցիկն ու ծարը, ծտարով է եւ ծերուկը ծերացած Thank you. Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Օրական որքան շաքար պետք է օգտագործեն երեխաները։ Եվ այսպես, 2-ից 18 տարեկան երեխաները օրական պետք է օգտագործեն 6 թեյի գթալից ոչ ավելի շաքարավազ։ Գիտնականները միևնույն չափականակն են առաջարկում տարիքային այնքան մեծ տարբերությամբ երեխաների համար այն պատճառով, որ เป զի այդ թիվը հեշտ լինի եւ հիշվող ծնողների ու բուժաշխատողների համար։ Փորձագետները խորհուրդ են տալիս 2 տարեկանից փոքր երեխաների դիետայից ընդհանրապես բացառել շաքարը։ Նման տարիքում կալորիաների հանդեպ երեխաների պահանջարկը մեծ չէ եւ շաքարն ընդհանրապես անհրաժեշտություն չէ։ Բացի այդ, հենց վաղ տարիքում են ձևավորվում մարդու սննդային հակումները եւ քաղցրի հանդեպ սերը ապագայում երեխաներին կստիպի հրաժարվել ավելի առողջ սննդից։ Անհանգիստ երեխաներն ավելի շատ են ենթարկվում ճարպակալման ռիսկին։ Նորածին երեխաները, որոնք անհանգիստ վարքով են աչքի ընկնում, շատ են լացում եւ ճճում, կարող են ճարպակալման բախվել արդեն շատ վաղ տարիքում։ Նման կարծիք են հայտնել ամերիկացի գիտնականները, որոնք մի քանի տասնյակ նորածին երեխաների մասնակցությամբ փորձ են իրականացրել։ 2-ից 18 շաբաթական 25 երեխայի ընտրելով գիտնականները թեստ են անցկացրել, որի ժամանակ երեխաները կամ ձգվել են դեպի ուտելիքը, կամ ինչ-որ հետաքրքիր առարկաներ, օրինակ դեպի խաղալիքները կամ օճառի բղբջակները։ Գիտնականները նշել ողջունել են, որ անհանգիստ երեխաները ձգվում են հիմնականում դեպի ուտելիքը։ Եվ դա չնայած այն հանգամանքին, որ փորձից առաջ բոլոր երեխաներին կերակրել էին։ Ըստ հետազոտողների նման վարկը մեծ վտանգ է ներկայացնում։ Եթե գնահատենք երեխայի մոտ ավելորդ քաշի առաջացման ռիսկը, չէ՞ որ ծնողները նույնպես անհանգիստ երեխաներին ավելի հաճախ են կերակրում, երբ նրանք նյարդայնանում են։ Այդ պատճառով գիտնականները ծնողներին խորհուրդ են տալիս ուշադրություն դարձնել երեխայի սննդակարգին, սահմանափակելով քաղցրեղենը կամ այլ այլ համեղ, բայց ճարպակալման տեսակետից վնասակար մթերքները։ Ինտերնետն ու համակարգիչն ինչ վտանգներ են թաքցնում երեխաների համար։ Երեխաների հանգիստը նրանց խաղերն այսօր զգալիորեն տարբերվում են նրանից, ինչ կար 20 եւ նույնիսկ 10 տարի առաջ։ Համակարգիչը, սմարթֆոնները, ինտերնետը բազմաթիվ հնարավորությունների հետ իրենց մեջ նաև երեխաների համար որոշ ռիսկեր են պարունակում։ Այդ պատճառով ծնողները պետք է խստորեն կանոնակարգեն այն ժամանակը, որը երեխաները ծախսում են սարքերի վրա, կարծում է հոգեբանը։ Նրա խոսքով այսօր երեխաները գործնականում բակ չեն իջնում, չեն խաղում այն շարժական, խմբային խաղերը, որոնք զարգացնում են ֆիզիկական եւ մտածողական կարողությունները։ Այսօր երեխան հիմնականում տանն է լինում, քիչ շարժում, կենսակերպ է վարում եւ ինչով է հիմնա հիմնականում զբաղվում։ Նա թափառում է ինտերնետում, ասել է հոկեբանը հավելելով, որ ինտերնետը մութ անտառի նման է, այն շատ հնարավորություններ է պարունակում, բայց միաժամանակ բացասական ուժեղ ազդեցություն է թողնում։ Մասնագետի խոսքով, եթե երեխան համակարգչի առաջ օրական 1 ժամ է անցկացնում, այսինքն շաբաթը 7 ժամ, դա նորմալ է։ Եթե երեխան համակարգչի առաջ շաբաթը 15 ժամ է անցկացնում, դա արդեն անհանգստության առիթ է եւ պետք է երեխային ստիպել վեր կենալ եւ շարժվել։ Եթե համակարգչի առաջ անցկացված ժամանակը գերազ գազանցում է շաբաթը 22 ժամը, այսինքն օրական 3 ժամը երեխայի մոտ լուրջ խնդիրներ կարող են առաջանալ, ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան, եւ պետք է մասնագետի դիմել։ Խոսելով համակարգչային խաղերի մասին, մասնագետները նշել են, որ դրանց մեջ շատ լավ զարգացող խաղեր կան, բայց կան նաեւ այնպիսիք, որոնցում աճ ու ձախ կրակում են եւ մարդ են սպանում։ Նրա խոսքով ծնողները պիտի հետևեն, թե ինչ են խաղում իրենց երեխաները։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, մանկության մոլորակն է եթերում։ Չեխովն ասել է. «Երեխաները սուրբ են եւ մաքուր, չի կարելի դարձնել նրանց մեր դրամատրության խաղալիքը»։ Այս պահին եկեք լսենք փոքրիկ Անահիտին։ Այսօր իմ ծնունդն է։ դպրոցում շատ զբաղված են լինում, շատ դասեր եւ փորձեր Երեխաները միանգամից եւ անկաշկանդ ընտելանում են երջանկությանը, քանի որ նրանք իրենց բնույթով հենց ուրախություն եւ երջանկություն են։ Սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, մնացեք մեզ հետ։ Չեմ ուզում մանկապարտեզ գնալ։ Այս հոգետանջ արտահայտությունը դուք արդեն լսում եք ամեն առավոտ։ Դրան նաև ավելանում են խորացավը, գլխացավը եւ այն, որ ընդհանրապես նրա սիրտը խառնում է մանկապարտեզից։ Ավելի բարդ իրավիճակներում փոքրիկի մոտ իրականում բարձրանում է ջերմությունը, հայտնվում է փորացավ եւ ձևավորվում են քրոնիկ հիվանդություններ։ Ինչ է հարկավոր անել նման իրավիճակում։ Նախ եւ առաջ հարկավոր է հասկանալ, թե ինչու երեխան ոչ մի այսպես ասած կաշառքի դեպքում չի ցանկանում գնալ մանկապարտեզ։ Փոքրիկները ամենամեծ պահպանողականներն են։ Միայն առաջին հայացքից է թվում, որ նրանք անընդմեջ զգտում են նորանոր արկածների եւ զգացողությունների, իրականում իրենց սովոր ռիթմը, որտեղ նրանք համոզված գիտեն, որ գործողությունը, որից հետո է արվում, նրանց կյանքի կարգն է եւ հարմարավետությունը։ Եվ ահա մայրիկ առավոտյան տանում է անծանոթ տիկնոջ մոտ, որտեղ բացի իրենից, սիրելիից կամ նաեւ այլ երեխան է թողնում է բախտիկ մաճուկին եւ հայտնի չէ կտեսնի մայրիկին այլևս թե չէ։ Այստեղ ամեն ինչ օտար է, հետեւաբար նաեւ թշնամական։ Աստիճանաբար փոքրիկին սովորեցրեք փոփոխությունների ռեժիմին։ Եթե նա սովոր է ուշքներ կամ ուշարտնանալ, հարկավոր է զգուշորեն նրան ավելի վաղ արթնացնել։ Դա ամենևին էլ վախենալու չէ, քանի որ փոփոխությունը կտևի ընդամենը 3-ից 4 օր։ Եթե կտրուկ փոխվում է կյանքի ռիթմը, ապա պետք է պահպանել տնից մի կտոր։ Օպտիմալ տարբերակ է, որ դուք կարողանաք դաստիարակի հետ պայմանավորվել, որ սկզնական շրջանում մեկ շաբաթ ներկա գտնվեք դասերին։ Եթե դա ինչ-ինչ պատճառներով անհնարին է, մտածեք ինչ որ հաճելի բանի իրի մասին, որը ձեր փոքրիկին կհիշեցնի տան մասին։ Դա կարող է լինել խաղալիք, որի հետ նա հաճելիորեն քնում է, սովոր ուտելիք փոքր ափսեի մեջ կամ հնարավոր է ցանկություն ունենալ ձեր փոքրիկի համար փոքր թալիսման պատրաստել, օրինակ փոքր ողորկ խաղալիք, որը հնարավոր կլինի գրել գրպանում, եթե փոքրիկը տխրի, ապա կհիշի հրաշագործ թալիսմանի մասին եւ վերջինս անպայման կօգնի հաղթել անցանկալի մտքերը։ Հիշեք ձեր մանկությունը, հնարավոր է որ դուք եք մանկապարտեզում ունեցել չսիրած ուտելիք կաթի սեր, կիսել, կատնային պյուրե, սոխովապուր, ամեն ոք իր հիշողությունն ունի։ Երբեմն դաստիարակները շատ համառորեն են փորձում նրանց կերակրել, պահանջում են արագ եւ մինչեւ վերջ ուտել, որը ոչ բոլոր երեխաներին է հատուկ։ Եթե ձեր փոքրիկը համառորեն հրաժարվում է այնտեղի ուտելիքից, ապա պայմանավորվեք դայակի հետ, որpիսի նա չպնդի նրան ուտել։ Վերջի վերջո, դեռ ոչ մի փոքրիկ սեփական կամքով սովից չի մահացել։ Մինչև մանկապարտեզ գնալը մի կերակրեք նրան։ Այս պարագայում արդեն ուշադրություն կդարձնի այնտեղի ուտելիքին։ Եթե մանկապարտեզի օրենքների մեջ մտնում է տանից ուտելիք տանելը, ապա թող դա լինի գեղեցիկ կտրտված միրգ կամ բանջարեղեն։ Փորձեք քաղցրավենիք չտալ։ Ինչպես առաջնակին նախապատրաստել ընտանիքում երկրորդ երեխայից ծննդին 7 խորհուրդ հոգեբանից։ Երկրորդ երեխայի ծնունդն ընտանիքում կարևոր իրադարձություն է, բայց հիշեք, որ նրան սպասում եք ոչ միայն դուք ծնողներդ, այլ նաև ձեր առաջնակը։ Ընտանիքում երկրորդ երեխայի հայտ գալը հաճախ հոգեբանորեն դժվար է լինում ավակ երեխայի համար։ Ընդամենը վերջերս դուք ունեիք մեկ երեխա եւ ողջ խնամքը բաժին էր հասնում միայն նրան, բայց ահա հայտնվում է երկար սպասված երկրորդ երեխան եւ անհրաժեշտ է բաժանել ուշադրությունն ու ժամանակը երկու երեխաների միջև։ Հայտնի հոկեբան Ադլերը առաջնակի դիրքը երկրորդ երեխայի ծնվելուց հետո նկարագրում է իբրև գահից զրկվածի եւ ընդգծում, որ նման փորձը կարող է շատ տրավմատիկ լինել նրա համար։ Սակայն շատ ու շատ դժվարություններից կարելի է խուսափել, եթե ճիշտ նախապատրաստեք երեխային փոքրիկ եղբոր կամ քրոջ հայտնվելուն։ Ահա մի քանի խորհուրդ Ամենից առաջ ավակ երեխային, որքան էլ նա փոքր լինի, անհրաժեշտ է նախապատրաստել եղբոր կամ քրոջ սնվելուն։ Դա պետք է անել նախապես, որ เป զի նա ժամանակ ունենա կողմնորոշվելու իր զգացմունքներով, նախապատրաստվի իր նոր կարգավիճակին։ Հարկավոր է երեխային պատմել մայրիկի օրգանիզմում տեղի ունեցող փոփոխությունների մասին, իրեն մատչելի ձևով։ Ժամանակ հատկացրեք, որպեսզի զրուցեք երեխայի հետ նրա ապագա քույրիկի կամ եղբոր մասին։ Ձեր առաջնեկին ասեք, որ ընտանիքում փոքրիկի հայտնվելով նրա կյանքը կփոխվի միայն դեպի դրականը։ Բացատրեք, որ դա հրաշալի ժամանակ է լինելու եւ որ ինքը հարազատ եղբայր կամ քույր է ունենալու, ում հետ կխաղա կամ ժամանակ կանցկացնի։ Երեխային ասեք, որ ձեր երկրորդ երեխայի բախտը բերել է, որ նա ավակ եղբայր կամ քույրիկ ունի։ Ավակ երեխան արդեն ունի իր կյանքը, իր հետաքրքրություններն ու ակումբները պետք չէ նրան փաթաթել խոսակցներ այն մասին, ինչը տվյալ պահին նրան հետաքրքիր չէ, նույնիսկ եթե դա նրա ապագա խաղընկերոջ մասին է։ Փորձեք այնպես անել, որ նորածնի ծնվելուն զուգահեռ ձեր առաջնեկի կյանքում այլ կտրուկ փոփոխություններ չլինեն։ Լրացուցիչ ծանրաբեռնվածությունը կարող է բարթացնել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով հարկավոր է ամեն ինչ անել նախապես կամ չշտապել երկրորդ երեխայից ընվելու հետ մի համատեղեք փոքրիկին մանկապարտեզ ուղարկելը, դայակի կամ տատիկի խնամքին հանձնելը իսկ եթե դա անխուսափելի է, ապա մի քանի ամիս շուտ արեք։ Օրինակ, եթե նրան մանկապարտեզ ուղարկեք նորածնի հայտնվելուց հետո, նա կատի մանկապարտեզը համարելով, որ այդպիսով պարզապես ազատվեցիք իրենից։ Բայց եթե նախորոք ընտելանա ու սիրի մանկապարտեզը, ապա ընտանիքում տեղի ունեցածը քիչ կան հանգստացնի նրան։ Սկսեք մտածել այն մասին, թե ինչպես ձեր առաջնեկին ներգրավեք փոքրիկ քրոջ կամ եղբոր խնամքի գործում։ Պատմեք նրան, թե ինչպես պետք է հոգ տանի փոքրիկի մասին, երբեմն խնդրեք օգնել ձեզ այս կամ այն հարցում։ Եվ որ เป զի երեխայի հետաքրքիր լինի սпасել ապագա փոքրիկի ծնվելուն, նրան եւս ներգրավեք համատեղ նախապատրաստական աշխատանքներում։ Հարցրեք ձեր առաջնեկին, թե ինչպես կուզենար անվանել իր եղբորը կամ քրոջը, ձեզ հետ տարեք խանութներ, ապագա փոքրիկի համար գնումներ կատարելու եւ այլն։ Բացվում է նոր մի օր ընկերներից բոլոր Ես ուղարկում եմ արևոտ իմ երկը նոր Որ միասին լսենք, հրաշների սպասենք Ու աշխարին երկով իմ բարի օր ասենք Ինձ միացիր, սիրտնա արևի մարտի ուրախ ու երջանի մեր հոգիների могу тебя пожать երեխաների կյանքում։ Հեքիաթների դերը երեխաների կյանքում բազմազան է, դրանք զարգացնում են երևակայությունը, մտածողությունն ու նույնիսկ ճիշտ խոսքը։ Դեռ հին դարերից հեքիաթները մնում են յուրաքանչյուր երեխայի դաստիարակման անբաժան մասը։ Հեքիաթներն օգնում են ծնողներին մատչելի լեզվով երեխային ծանոթացնել կյանքին, ծանոթացնում են ճարի եւ բարու հետ։ Հեքիաթներն երեխաների համար ավելի հասկանալի են, քան մեծահասակների բարդ ու խճճված զրույցները։ Այդ իսկ պատճառով երեխաներին որևէ բան բացատրելու համար ծնողները դիմում են հեքիաթների օգնությանը։ Երեխաների կյանքում հեքիաթը շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Նրա օգնությամբ երեխաները սկսում են վաղ խոսել եւ իրենց մտքերը ճիշտ ու գրագետ արտահայտել։ Հեքիաթները նաեւ նպաստում են լավ վարքի դրսևորմանը, այլ անձանց հետ շփման կարողությանը։ Երեխաների համար հեքիաթները պետք է ընթերցել այսպես ասած ճիշտ ժամանակ, երբ նրանք հանգիստ են եւ լավ տրամադրություն ունեն։ Հեքիաթի ամենալավ ժամանակը քնից առաջ ընկած ժամանակահատվածն է, երբ երեխան հանգիստ պարկած է տաքան կողնում եւ հնարավորություն կա միասին քննարկել հեքիաթը։ Հեքիաթը պետք է կարդալ հանգիստ, կենտրոնացած եւ հաճույքով։ Հեքիաթի դերը երեխայի դաստիարակության գործում անհնար է չնկատել։ Երեխաները սովորում են հասկանալ հերոսների ներաշխարը, վերապրել նրանց անցած ուղին, սովորում են հավատալ բարու ուժին։ Հեքիաթի շնորհիվ երեխայի խոսքը դառնում է ավելի զգայական ու գեղեցիկ, Երեխաների կյանքում հեքիաթների կարևորագույն դերերից մեկն այն է, որ այնտեղ միշտ բարին է հաղթում։ Յուրաքանչյուր երեխա հեքիաթի մեջ գտնում է այն, ինչ իրեն հետաքրքիր է։ Հեքիաթ ընթերցելիս խորհուրդ է տրվում նախ ցանոթանալ նրա բովանդակությանը։ Եթե անծանոթ հեքիաթ է, ապա այն ձևափոխել տվյալ տարիքային խմբի համապատասխան բառերով, դաժան հատվածները ձևափոխել եւ այլն։ Հեքիաթը յուրաքանչյուր փոքրիկի լիարժեք զարգացման ամենամատչելի տարբերակներից մեկն է։ Այդպես եղել է, կարող կլինի։ Սիրելի ռադիոլսողներ, երևի կրահեցիք, որ եկել է հեքիաթ պատմելու ժամը։ Այսօր ես կպատմեմ ուժեղ առույցի, արագընթաց այցի, խելացի արծվի ու ճարպիկ կապիկի մասին հեքիաթը։ Լինում է, չի լինում մի կղզի է լինում, որտեղ հաշտ ու համերաշխ ապրում են բոլոր կենթանիները։ Ուժեղ առույցը, արագընթաց այցը, խելացի արծիվն ու ճարպիկ կապիկը։ Նրանք ապրում են մի ընտանիքի պես, օգնում են միմյանց, միասին կերակուր են պատրաստում, խաղում են, գիրք են կարդում, սովորում, թե ինչպես է հնարավոր կրակ վառել, նավակ պատրաստել եւ տուն կառուցել։ Գիրքը կենթանիներին նվիրել էր հարևան կղզու տարեց բնակիչը Գիտունիկ Փիղը, երբ եկել էր նրանց այցի ու տեսել, որ զմրան ծրտին կենթանիները մրսում են եւ չեն կարողանում կրակ վառել։ Նրանցից ամենախելացին Արծիվը, որը սովորել էր տարերը եւ կարդալ գիտեր, ընթերցել ամենագետի գիրքն ու սովորել, որ քարերն իրար շփելով կկարողանան կայծ ստանալ եւ այդ կայծով վառել փայտերն ու տականալ։ Ամենագետի գիրքը նրանց սովորեցրել է նաև թե ինչպես է հնարավոր նավակ պատրաստել եւ ոչ թե լող տալով ճանապարհորդել այլ նավակով։ Մինչև գիտունիկ փղի այցը նրանք շատ էին փորձել նավակ պատրաստել, բայց երբեք չէր հաջողվել ջրի վրա պահել։ Նավակը միշտ խորտակվում էր, քանի որ ոչ թե փայտից էր, այլ քարից։ Կենթանիները չգիտեն, որ նավակը պետք է պատրաստել փայտից, որ เป զի մնա ջրի վրա։ Այո, փայտը չի սզվում, իսկ ահա քարը սզվում է։ Ամենագետի գիրքը նրանց սովորեցրել էր նաև հակուստ գործել, երբ այցի մազերը երկարում էր, առույցը կտրում էր, արծիվը դարձնում էր թել, կապիկն էլ ճարպիկ մատներով, սուրծայր փայտելով գուլպա էր գործում։ Արծիվը գրքում կարդացել էր, որ բարակ ու ձիգ ճյուղերը պետք է մաքրել կեղևից, սրել ծայրն ու դարձնել շուղեր եւ դրանցով հագուստ գործել։ Ամենագետի գիրքը երեխաներ նրանց շտապ օգնություններ, երբ մի բան չէր ստացվում, արծիվն արագ բացում էր գիրքը, կարդում եւ բոլոր խնդիրները լուծվում էին։ Մի օր առավոտյան արտիվն արթնանում է եւ տեղեկացնում ընկերներին, որ պետք է գնա գիտունիկ փղիկին տեսակցելու եւ նոր գիրք բերելու։ Անցնում են ժամերը, մոտն ընկնում է, սակայն արծիվը չի վերադառնում։ Ընկերները սկսում են անհանգստանալ։ Ինչ ասես, որ չեն մտածում։ Մեկ էլ նկատում են, որ երկնքով ճախրում է սևուկ անգղը արագ վազում են դեպի թրջունը եւ բղավում. «Անգղ եղբայր, մեր արծվին չես տեսել»։ Ոչ ընկերներ, բայց եթե նա գնացել է կողքի կղզի, ապա դժվար թե այսօր վերադառնա։ Այնտեղ սաստիկ փոթորիկ է, պատասխանում է անգղը։ Արծվի ընկերները վերջապես հասկանում են, թե ինչու է արծիվը ուշանում։ Քիչ անց կղզի է գալիս աղավնին ու տեղեկացնում, որ արծիվն ապահով зерքերում է, փոթորիկն ավարտվել է, բայց նա շատ հոգնած է։ Օթում ժամեր շարունակ պայքարել է փոթորիկը ճեղքելու համար։ Դրա համար այլևս ուժ չունի թրջելու, տուն կվերադառնա հաջորդ առավոտյան։ Ընկերները խորը շունչ են քաշում եւ որոշում պարկել քնելու։ Երբ արդեն բոլորը պարկած էին իրենց տաքուկ անկողիներում, լսվում է առյուծի մռնչյունը։ Ինչ է պատահել առյուծ եղբայր, ինչու ես ворնում, հարցնում են ընկերները։ Ատամս է ցավում եղբայրներ մի ճարարեք, պատասխանում է առյուծը։ Ընկերները վեր են կենում երեխաներ անկողնուց ու ժողովանում, որոշելու թե ինչ պետք է ձեռնարկեն, որ เป զի մեղմեն առույցի ատամի ցավը։ Այդ պահին այծը հիշում է, որ ամենագետի գրքում կա մի էջ, որտեղ նկարագրված է, թե ինչ բույս է պետք օգտագործել ցավի դեպքում վազում, բերում է գիրքը եւ ինչ, հասկանում է, որ արծվից բացի որևէ մեկը կարդալ չգիտի։ Այդ ժամանակ հասկանում են, որ արժեք չունի ոչ ուժը, ոչ արագաշարժությունը, ոչ էլ ճարպկությունը, եթե չգիտեն գրել ու կարդալ։ Միջի առավոտ առույցը լաց է լինում ցավից եւ ընկերները չեն կարողանում որևէ բանով օգնել։ Եվ ահա, երկնակամարում նկատում են արծվի սլացքը։ Արծիվ եղբայր, շուտ հասիր, մեր առույցը ցավից մռնչում է, ասում են ընկերները։ Ինչ է պատահել, եղբայրներ, հարցնում է կողքի կղզուց վերադարձած արծիվը։ Առույցի ատամն է ցավում, պատասխանում է կապիկը։ Հապա ինչու տեղ չեք տվել, չէ՞ որ մեր կղզում բազմաթիվ խոտաբույսեր կան, որոնք անցկացնում են ատավի ցավը։ Հարցնում է արծիվը։ Արծիվ եղբայր, մոռացել ես, որ մենք կարդալ չգիտենք, ասում են ընկերները։ Չէին կարող կարդալ այդ բույսերի անունները։ Այդ տեսնում եք, թե որքան կարևոր է տարաճանաչ լինելը։ Եթե ինձպես տարերը սովորեիք, թույլ չէիք տա, որ ձեր ընկերոջատանն այդքան ցավեր, ասում է Արծիվը։ Գղզու բնակիչներն ամոթից կախում են գլուխները եւ որոշում առանց ժամանակ կորցնելու նստել ու տարերը սովորել։ Արծիվը սիրով սովորեցնում է նրանց գրել ու կարդալ։ Այդ օրվանից կղզու բոլոր բնակիչները դառնում են տարաճանաչ եւ այլևս երբեք որևէ մեկը ցավից լաշ չի լինում, քանի որ բոլորը գիտեին գրել ու կարդալ եւ հարկ եղած դեպքում ընթերցում էին ամենագետի գիրքը եւ բուժում իրենց ընկերոջը։ Սա էլ մեր այսօրվա հեքիաթը սիրելի փոքրիկներ։ Երեխաներին չես վախեցնի խստությամբ, նրանք տանել չեն կարողանում միայն սուտը։ Ավարտվեց մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։